tá ligado? Independente da quebrada, o sonho é ver a família bem, os amigos de verdade progredindo, saca? Mas a fita é uma só, mano. Sonhar não custa nada, mano. Então vamos pra cima, que por mais que nossa fé não seja de jovem, tá lá em cima sabe o que nós passou. É no chão sempre. Uh. No toque de caos caro, já não ligo pro que falam. Sou gigante, a vida é curta. Eu vou viver como eu quero. Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho. Hoje eu tô proporcionando. Cês não me levam a sério. Não toque de carros caros, já não ligo pro que falam. Sou gigante, eu vou viver como eu quero. Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho. Hoje eu tô proporcionando, ah, cês não me levaram a sério. Joias no pulso nem destaca. Ah, olha o brilho onde eu piso, eu me sinto iluminado só disso que eu preciso. me quer pintar tá do meu lado. Quem diria esse menino dos futebol descalço naquela rua? Pros palcos do mundo e sorrindo. Humildade desde o berço. Tenho tudo que mereço. Levantei de várias quedas. Foco desde o começo. Já tava escrito e eu não vi. Fechei a cara e persisti. Hoje é tudo no meu nome. Jogo grave nisso aí. No toque de caos caro. viver como eu quero. Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho. Hoje eu tô proporcionando, vocês não me levaram a sério. Não toque de carros caros, já não ligo pro que falam. Sou gigante, eu vou viver como eu quero. Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho. Hoje eu tô proporcionando, vocês não me levaram a sério. Não ostento pra quebrada ver, eu ostento pra ele se espelhar. Pé no chão, eu vim de lá também, mostrando onde geral pode chegar. Um boticário não me torna melhor que ninguém mas não pede favelada, mano, é coisa rara pra hoje. Eu pisar em um Jordan de um mais de um barão, já foi prego na correia, seis não sabe de nada. Foi do zero, pô, e ninguém somou. A ok fechou, os irmãos gostou. Explanou, fudeu, favela abraçou, Deus abençoou, mano, aconteceu. Sempre fui, mas eu, eles percebeu. Sonho na mochila, eu vi quem torceu. Vida louca, se café no pai que vinga, joelho no chão, a quebrada venceu. Os caros, já não ligo pro que falam. Sou gigante, a vida é curta. Eu vou viver como eu quero. Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho. Hoje eu tô proporcionando, vocês não me levaram a sério. Não tô aqui de carros caros, já não ligo pro que falam. Sou gigante, eu vou viver como eu quero. Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho. Hoje eu tô proporcionando, vocês não me levaram a sério.